Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի քաղաքական անցուդարձ հաղորդաշարն է։ Օրվա թեման՝ որքան հավանական է Բաքվի նոր բլիցկրիգը Արցախի դեմ։ Խոսապողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Նախապես ասեմ, որ այդ հերանեկարի հավանականությունը զուտ ենթադրական հարցության վրա է հիմնված, որը սակայն բխում է ինչպես անցյալի մեր դառը փորձից, նույնպես եւ իրադարձությունների զարգացման տրամաբանությունից։ Արցախցիներիս ասած, Պարավը գիտքան չի, գլխին եկած է։ Իսկ որ անցած տասնամյակներում Պարավի գլխին եկած այդ փորձը կամ փորձությունը վիթխարի է, կարծում եմ որևէ կասկածի տեղի չի տալիս։ Օրինակի համար վերհիշենք թեկուզ 25 տարվա վաղեմության ակնհայտ բլից կրիգյան բնույթի իրողությունը, ադրբեջանական բանակի հանկարծակի իրականացրած լայնածավալ արշավանքը հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով, որ սկիզբառով, ինչպես հիշում եք, 1993 թվականի դեկտեմբերի 18-ին։ Այն ժամանակ կարծես թե գրեթե ոչ ոք չէր հավատում, որ Արցախա-ադրբեջանական ռազմաճակատում կրած խոշոր պարտություններից եւ մի քանի շրջանների կենթանի ուժի ռազմական տեխնիկայի վիթխարի կորուստներից հետո Ադրբեջանը հերթական անգամ արկածախնդրության կդիմի՝ ձեռնամուխ լինելով նոր լայնածավալ արշավանքի։ Այդ ժամանակ Արցախի պաշտպանության բանակի հուժկու հակահարձակման շնորհիվ գրեթե ամբողջովին ազդագրվել էր հայկական Երկրորդ հանրապետության տարածքը բացառությամբ տականին գերավարված Շահումյանի շրջանի եւ Մարտունու ու Մարտակերտի շրջանների առանձին հատվածների, ինչպես նաեւ նախկին ինքնավար մարզին հարակից մի քանի ադրբեջանական շրջանների։ Առավել եւս բուն Ադրբեջանում ռազմաքաղաքական խառնաշփոթ էր տիրում։ Դեռևս ամիսներ առաջ Բաքվում տեղի էր ունեցել հունիսյան հեղաշրջումը, որի արդյունքում իշխանության էր եկել Հայդար Ալիևը հոկտեմբերի 10-ին հապշեպ անցկացված նախագահական ընտրությունների արդյունքում դառնալով Ադրբեջանի նախագահ։ Նախճիվանից Բաքու նրա վերադարձը պատերազմական գործողությունների դադարեցման եւ կայուն խաղաղության հաստատման որոշակի հույսեր էր ներշնչում հայկական երկու մայրաքաղաքներում, առանձնապես Երևանում։ Հայաստանի այն ժամանակվա քաղաքական վերնախավը հիմք ընդունելով նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պարբերական բանակցությունները Հեյդար Ալիևի հետ, երբ դեռ վերջինս ինքնահռչակ տեր ու տիրական էր Ադրբեջանից անկախացած Նախիջևանում որպես ինքնավարության Միլլի մեջլիսի նախագահ, Առանձնապես շեշտադրելով այդ բանակցությունների տրամաբանությունը, հակված էր այն կարծիքին, եթե չասենք բացարձակապես համոզված էր, որ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնում նրա ընտրությունն Արցախի դեմ այդ հանրապետության նախորդ իշխանությունների սանձազերծած պատերազմի ավարտի ավետիս է։ Հարցի կապակցությամբ Բաղրամյան 26-ում, եթե չեմ սխալվում, նոյեմբերի առաջին 10-նորյակում հրավիրված խորհրդակցությանը գերիշխող էր հենց այդ հերանեկարի տեսլականը։ Այն է, Ալիևը միանգամայն խաղաղասիրաբար է տրամադրված պատերազմի խնդրում, ինչի համար վկայություն էր բերվում Նախճիվան-Հայաստան սահմանագծում տիրող հարաբերական անդորը։ Խորհրդակցության նշվեց նաև հատուկ ծրագրերի պետական վարչության կամ ինչպես ժողովուրդն էր ասում, Արցախ կոմիտեի տեսակետը, որն արմատապես հակադրվում էր տիրող մտայնությանը։ Գերատեսչության տեղեկատվական վերլուծական բաժնի պատրաստած այդ եզրակացության մեջ որը խորհրդակցության մասնակիցներին ի պաշտոնե ներկայացրեց վարչության պետ Լեոնարդ Պետրոսյանը, Փաստակների հիման վրա ոչ միայն շեշտվում էր ադրբեջանական զորքերի ձմեռային արշավանքի հավանականության իրատեսական բնույթը, այլև ուրվագծում էին Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողությունների վերսկսման մոտավոր ժամկետները, հիմնական հարվածների ուղղություններն ու առաջնահերթ խոցման ենթակա թիրախները, ընդ որում ոչ միայն Արցախում, այլև Հայաստանում։ Մասնավորապես նշվեց, որ ադրբեջանական զորքերի նոր լայնածավալ հարձակումը կարող է մեկնարկել դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակում։ Եզրակացության համոզիչ փաստարկները մտքերի փոխանակության մթնոլորտն արմատապես փոխեցին հօգուտ ներկայացված տեսակետի։ Բնականաբար, մինչև հակառակորդի կանխատեսվող հարձակման մոտավոր սկիզբը գրեթե 1 ամիս կար, ուստի եւ հայկական կողմը բավական ժամանակ ուներ լրջորեն նախապատրաստվելու եւ այն հավուր պատշաճի դիմագրավելու կասեցնելու համար, ինչը եւ տեղի ունեցավ մարտական գործողությունների այդ շրջանում։ Արդյունքում այսպես կոչված խաղաղասեր Հեյդար Ալիևի ձմեռային բլիցկրիգը ձախողվեց, պատճառ դառնալով ադրբեջանական զինուժի նոր պարտությունների, մարդկային ուժի ու նյութական նոր խոշոր կորուստների։ Բնականաբար այդ ամենին հետևեց 1994-ի մայիսյան հրադադարը, որի մեջ հասկանալի պատճառներով առավելապես շահագրգռված էր Բաքուն անձամբ նախագահ Հեյդար Ալիևը։ Ադրբեջանի երկրորդ լայնածավալ հանկարծակի հարձակումը տեղի ունեցավ նախորդից 23 տարի անց 2016 թվականի ապրիլին արդեն Հեյդար Խոր որդու Իլհամ Ալիևի նախագահության օրոք։ Դարձյալ մեզանում կարծես թե ոչ ոք չէր սպասում 1993-ի արկածախնդրության կրկնությանը դիվերսիոն թափանցման փորձեր, այո, տեղայնական բնույթի մարտեր, այո, որբիսի քիչ չեն հարաբերական հրադադարի ողջ ընթացքում, բայց ահա լայնածավալ պատերազմ ոչ։ Համենայն դեպս այդպիսիների իշխանության վերին կարգերում տիրող մտայնությունը պատերազմի օրերին եւ հետագա շրջանում հայտարարված պաշտոնական տեսակետ է։ Թեկուզև, ըստ իս, այն բազմաթիվ ցավալի հարցականներ է պարունակում, որոնց պատասխանները հազիվ թե մոտ ապագայում ստանանք։ Ցավոք, ի տարբերություն 1993-ի դեկտեմբերի 18-ի, 2016-ի ապրիլի 2-ին հայկական ուժերը, մանավանդ դիրքապահ ստորաբաժանումներն առաջին պահ պատրաստ չէին դիմագրավելու թշնամու անսպասելի հարձակումը, ինչը ոչ մի կերպ չհիմնավորվող ցավալի կորուստների տեղիք տվեց առաջնագծում։ Կարելի ասել հիմնականում դիրքապահ շարքայինների ու կրտսեր սպայական կազմի, ապա եւ նրանց օգնության շտապած կամավորական աշխարազորայինների անznազող սխրանքի ու հերոսականության շնորհիվ է, որ առաջնագծի բազմաթիվ հատվածներում հնարավոր եղավ կասեցնել հակառակորդի հարձակումը, զգալի կորուստներ պատճառելով հետ շպրտել նրան դեպի իր ելման դիրքերը, ազդագրել մարտական գործողությունների առաջին օրը թշնամու կողմից գրավված հայկական մի ամբողջ շարք դիրքեր, թեկուզ ոչ բոլորը։ Փաստորեն մեկ օր անց միայն Արցախի պաշտպանության բանակի զորամասերը կարողացան լիարժեք տիրապետել իրավիճակին, որից հետո անցան հակահարձակման։ Սակայն, ինչպես հայտնի է, մարտերի 3-րդ օրը Բաքվի խնդրանքով ու Կրեմլի հովանու ներքո Մոսկվայում սկսվեցին հակամարտ կողմերի զինվորական ղեկավարության բանակցությունները որոնց արդյունքում ապրիլի 5-ին հայկական կողմը ստիպված եղավ համաձայնել դադարեցնելու իր զորքերի մեկնարկած հակահարձակ առաջխաղացումը եւ զինադադար հաստատելու մարտական գործողությունների ողջ պարագծում։ Ամեն դեպքում Հեյդար Ալիևի նախագահ որդու Իլհամ Ալիևի նախաձեռնած բլիցկրիգը նույնպես դատապարտվեց ցախողման։ Ադրբեջանական բանակն իր քարորյա արկածախնդրության ընթացքում տվեց հարյուրավոր մարդկային զոհեր, քանից շատ ավելի, քան հայկական կողմը, բացի այդ, կրեց ռազմական տեխնիկայի զգալի կորուստներ։ Փոխարենը կարողացավ իր վերահսկողության տակ պահել մի քանի հայկական դիրք ու բարձունք իր այդ փոքր ձեռքբերումը ներքին լսարանի սպառման համար պատեհ-անպատեհ առ այսօր ներկայացնելով որպես պատմական մեծ հաղթանակ։ Բայց արդյոք այդ զախողումները դաս դարձան Բաքվի համար, որպեսզի հերթական անգամ չմտնի նույն գետի հունը։ Համոզված եմ հազիվ թե Չսպասենք Իլհամ Ալիևի ողջ խխողությանը։ Ադրբեջանը շարունակում է երանդուն ջարքերը՝ ուղղված իր զինուժի ել ավելի սպառազինմանը, մարտական պատրաստության բարձրացմանը, ձեռք բերելով նորանոր արդիական զինատեսակներ, անդադար անցկացնելով տարաբնույթ զորավարժություններ, ընդ որում հիմնականում շփման գծի մերձավոր տարածքներում, իրականացնում է զորքերի տեղաշարժեր դեպի Արցախի մերձ ճակատային հատվածներ։ ՊԱ անգամ չի իջեցնում ռազմաշունչ հռետորաբանության, ավելի ճիշտ ճոռոմաբանության տոնայնությունը, համեմված հայկական ուժը գլխովին ջախջախելու, Ղարաբաղ եւ Հայաստանը իբր թե որպես ադրբեջանական ժողովրդի պատմական հողեր իր ենթակայության տակ վերադարձնելու սին սպառնալիքներով։ Միաժամանակ սպառազինում է Նախճիվանի տարածքում տեղակայված առանձին համազորային բանակը թուրքական ռազմական հրահանգիչների օգնությամբ փորձում բարձրացնել նրա մարտունակությունը։ Ավելին շարունակում է աշխատանքները Նախճիվանում արդեն իսկ տեղակայված թուրքական զինուժի ռազմակայանն ամրապնդելու ուղղությամբ, անհրաժեշտության դեպքում, այսինքն Հայաստանի հետ պատերազմելու պարագայում երկրորդ ճակատ բացելու նպատակով։ Իլռումն այդ ամենի օրերս հայտնի դարձավ, որ նախագահ Ալիևի հրամանագրով Հայաստանի հետ պետական սահմանի երկու հատվածում, որոնք անցնում են Ղազախի եւ Աղստաֆայի շրջանների տարածքով, բանակային ուժերը փոխարինվել են պետական սահմանապահ զորքերով։ Հարկ է նշել, որ Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերը առհասարակ հսկում են հարավում միայն Իրանի, հյուսիսում Ռուսաստանի եւ հյուսիս-արևմուտքում Վրաստանի, ինչպես նաեւ Նախճիվանում Թուրքիայի հետ այդ հանրապետության պետական սահմանները։ Եվ ահա նորանկախ Ադրբեջանի պատմության մեջ առաջին անգամն է, ինչ նրանք պետք է հսկողություն իրականացնեն նաև Հայաստանի հետ պետական սահմանի մի հատվածում, փոխարինելով ի սկզբանե այդտեղ տեղակայված բանակային զորամասերին։ Իսկ Պաշտպանության նախարարությանը ենթակա զորամասերը, հանվելով ադրբեջանա-հայկական սահմանագծից, դժվար չէ կռահել, տեղափոխվել են Արցախի հարակից տարածքներ, Ադրբեջանական քարոզչամեքենան, մասնավորապես Հաքին աստրահատվական կայքը, հողում կատարելով սահմանապահ զորքերի հրամանատար գեներալ-գնդապետ Էլչին Գուլիևի հայտարարությանը, որ նա կատարել է դեկտեմբերի 14-ին հաշվետու խորհրդակցության ժամանակ, Դա պատճառաբանում է սահմանապահ զորքերի բարձր մարտունակությամբ, ինչը դրանք իբր թե փայլուն դրսևորել են 2016-ի ապրիլյան քարորիայի ընթացքում։ Սակայն դժվար չէ նկատել, որ սահմանից բանակային զորամասերի տեղաշարժը դեպի Արցախ ևս մեկ ազդանշան է նախապատրաստվող պատերազմական գործողությունները վերսկսելու հավանականության մասին։ Այս տեսակետին է մասնավորապես Modus Vivendi կենտրոնի նախագահ, դիվանագետ ու քաղաքագետ Արա Պապյանը։ Հայաստանի հետ սահմանի մի հատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների փոխարինումը սահմանապահ ուժերով պետք է դիտարկել որպես պատերազմի նախապատրաստման քայլերից մեկը, նշել է նա թերթ.am լրատվական գործակալության թղթակցի հետ զրույցում։ Պապյանի խոսքով, մեջբերում եմ, Տավուշի մարզի հանդիպակաց կողմից զորքերը տեղափոխում են այլ վայր, ենթադրաբար Արցախի ուղությամբ, եւ այստեղ սահմանապահներն են բերվում, վստահ լինելով, որ պատերազմի բռնկման դեպքում, օրինակ, Ղազախի շրջանը պաշտպանելու կարիք չի լինի, որովհետեւ հայկական կողմը հարձակման չի անցնի։ Մեջբերման ավարտը Մյուս կողմից բանակային զորքերը հանելով Ղազախի եւ Աղստաֆայի շրջանների Հայաստանի սահմանակից տարածներից Բաքուն դրանք թողել է Հայաստանի նույնպես հարակից Թոուզի շրջանում, որը տարածական առումով ավելի մոտ է Արցախին, քան առաջին երկուսը։ Այլ կերպ ասած, Արցախյան հատվածում պատերազմի վերսկսման պարագայում այդ զորամասերը կարող են հարևան Գետաբեկի շրջանի տարածքով ուղղություն վերցնել դեպի Շահումյանի շրջան ու կար ժամկետում միանալ մարտական գործողություններին։ Այնուամենայնիվ, ակամա հարց է ցակում. Բաքուն երբ կարող է արձակել հերթական բլից կրիգի ազդանշանը։ Ըստ իս ժամկետն անորոշ է առայժմ եւ պայմանավորված է ադրբեջանական իշխանությունների որոշակի ակնկալիքներով կապված Հայաստանում նոր իշխանությունների ձևավորման ու վերջնական դիրքորոշման հետ։ Չգիտես ինչու Բաքվում այն տպավորությունն ունեն, թե այն, ինչ իրենց չի հաջողվել Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիներին, պետք է որ հաջողվի Նիկոլ Փաշինյանի օրոք։ Անկամ Փաշինյանի կոշտ հայտարարություններն առ այն, թե Արցախի իշխանությունները պետք է ուղակի լիարժեք ու իրահավասար մասնակցություն ունենան բանակցային գործընթացին, եւ թե Արցախի ժողովուրդն ինքն է իրավասու որոշելու իր ճակատագիրը, ադրբեջանական քարոշչամեքենան երբեմն փորձում է ներկայացնել իբր թե նախընտրական եւ առհասարակ նոր իշխանության ձևավորման շրջանում սոս ներքին սպառման նպատակով տարվող քարոշչական արտահայտություն եւ ոչ ավելին։ Բաքվում երբեմն իհարկե տնտտնգոցներ են հնչեցնում նույն այդ հայտարարությունների կապակցությամբ, բայց դա արվում է զուտ ձևի համար կամ սեփական լսարանին հանգստացնելու եւ կամ սեփական ինքնահանգստացման համար: միակ գլխավոր թիրախը, որին անընդհատ շարունակաբար խփում են թե Իլհամ Ալիևը եւ թե նրա յենթակաները, Հայաստանի նախկին իշխանություններն են, մշտապես ընդգծելով, թե այդ իշխանությունների մասին իրենք ասել ու ասում են այն, ինչ ներկայումս ասում է ողջ հայ ժողովուրդը կամ նրա գիտակից, ողջախոհ մեծամասնությունը։ Միաբանիվ պաշտոնական Բաքուն, այսպես ասած, ոտեկաղ սպասողական վիճակում է, անհամբերությամբ օրեր ու ժամեր հաշվելով, թե երբ Հայաստանում թավշյա հեղափոխությունը լիակատար ու լիարժեք կտիրապետի քաղաքական իրավիճակին, պետության կառավարման բոլոր լծակներին, որից հետո միայն կորոշեն խփել թե չխփել նոր բլիցկրիգի կոչնակը։